հայրս կդառնար տուն, կլվացվեր, զգեստները կփոխեր եւ Սամույր մուշտակահակած կնստեր ցած բազմոցի մվրա, որուն առաջ դրված էր պղնձե մանգալը։ Գրակարանին մեջ երոտանիի վրա ջուրը կերար թեյի համար։ Այն ժամանակ թեյի գործածությունը տարածված չէր Պոլսո մեջ, բայց հայրս այդ սովորությունը բերեր էր Կովկասեն։ Ինքն իր ձեռքովը կպատրաստեր թեյը, կլեցներ բաժակներու մեջ, հարկ եղած բոլոր արարողություններն ընելով, Մինչև թեյի ջուրին երալը հայրս կբանար օրվան թերթը, արևելքը եւ կկարդար։ Ես կնստեի գիրկը եւ հայրս մուշտակի փեշը կծածկերին վրաս։ Այդ տակուկ բույնին մեջ երանության ժամեր կանցունեի եւ աչքերովս կհետևեի թերթի տարերուն։ Գրում է Զապելյեսյանը Սիլիհտարի պարտեզները ինքնակենսագրական վեպում։ հայ նշանավոր գրող, արձակագիր, թարգմանիչ, հրապարակախոս, գրականագետ, մարդու իրավունքների պաշտպան Զապել Եսայանը ծնվել է 1878 թվականի փետրվարի 4-ին Պոլսիս Գյուտար թաղամասում։ Ըստ Արշակ Չոպանյանի, հայոց մեծագույն գրագիտուհի ազգային հասարակական անվանի գործիչ։ Զապելիեսայինի կյանքի ոդիսական տեսարանները հաջորդում էին իրար դերևս մանկության շրջանից եւ հերթականը հաղթարել է 1915 թվականի ապրիլի 24-ի գիշերը։ Նաքսորի ենթակա հայ մտավորականներից միակ կինն էր, ում անունը գրված էր նախապես կազմված ցուցակում դիպվածով մազապուրց հայոց ցեղասպանությունից եւ շուրջ 3 ամիս փախստականի կյանք վարելուց հետո մեկնել է Բուլղարիա, Ռումինիա, ապա 1915 թվականի վերջին եկել Կովկաս։ Այս մասին գրել է Մշակ Թերթը, որն այնուհետ եւս ուշադրության կենտրոնում է պահել եւ որոշակի պարբերականությամբ տպագրել Զապել Եսայնի կենսագրությանն ու գործնեությանն առնչվող մանրամասներ ըստ թերթի Տիկին Զապելյեսյանը թուրքահայ կամ լավ է ասել պոլսահայ նորագույն գրականության անվանի դեմքերից մեկն է։ Երկու տասնյակ տարի է նրա պատմվածքները մանրավեպերը տպագրվում են թուրքահայ համարյա բոլոր թերթերում։ Առաջին անգամ Չոպանյանի ծաղիկ հանդեսի մեջ տպագրվեց Տիկին Եսայնի մի արձակ բանաստեղծություն, երբ հեղինակը 17 տարեկան Միդերատի օրիորդ էր։ Այնուհետև միջև 1902 թիվը Զապել Եսանն ապրել է Փարիզում, որպես գրականության ուսանողուհի եւ ապա վերադառնալով Պոլիս նվիրվել է գեղեցիկ գրականության։ Միմյանց հետևից լույս ընծայելով իր սպասման սրահին մեջ կեղծ հանճարները, հլուները եւ ըմբոստները, շնորհքով մարտիկ վեպերն ու վիպակները հեղինակն իր վրա դարձրեց մտավոր շրջանների եւ քննադատների միաժամանակ թե հիացումները եւ թե հարձակումները, մանավանդ շնորհքով մարտիկ վեպի մեջ արտահայտված գաղափարների համար։ Ադանայի սարսափների դադարումից վերջը Դիկինզ Ապելիեսային գնաց Կիլիկիա անձամբ տեսնելու եւ գաղափար կազմելու այն անսահման թշվառությունների մասին, որոնց ենթակա էր եղել տեղական հայ ժողովուրդը։ Տիկնոջ այդ ճամփորդության արդյունքը եղավ նրա ավերակներուն մեջ վերնագիրը կրող շահեկան գործը, որի մեջ գարվեստորեն եւ սիրուն ոճով նկարագրված են դեպքերն ու դեմքերը Կիլիկիայի մեծ սարսափների, Զապելիեսայնի Սիլիխտարի պարտեզները վեպը հեղինակի ծննդյան 140-ամյակի կապակցությամբ վերահրատարակել է Անտարես հրատարակչությունը գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի նախաձեռնությամբ։ Գրականագետն այդ վեպի տպագրությամբ փորձել է ավելին մատուցել ընթերցողներին հաշվի առնելով այն փաստը, որ կենսագրական մասով էլ ըստ էության ընթերցողը քիչ բան գիտի զապելի մասին, եւ այդ գիրքը կներկայացնի, թե ինչ պայմանների, հանգամանքների ծնունդ է զապելը, ինչ խորքի մեջ, ինչ միջավայրում, ինչ ընտանեկան պայմաններում է ձևավորվել նրա աշխարհայացքն ու կերպարը։ 1933 թվականին Զապել Եսայանի տեղափոխությունը խորհրդային Հայաստան ճակատագրական եղավ։ Աշխատանքի հրավեր ստացավ Երևանի պետական համալսարանից։ Ժամանակաշրջանը համընկավ Ստալինյան բռնապետության տարիներին։ 1936 թվականին գրողների միությունում իր ելույթին հաջորդում է այդ տարիներին զանգվածային դարձած չարագուշակ երևույթը, չսպասված ժամին դրանթակոցը, ապա եւ ձերբակալությունը։ Բաքվի բանտից գրողի գրած նամակները խոսուն են, նույն տոկուն խիզախ կեցվածքը, նրա կյանքի դրամատիկական ավարտը, ողբերգական մավան հանգամանքները ոչ այժմ անհայտ են, բայց խիստ արդիական ու ազգանպաստ են նրա մտքերն ու նկատառումները։ Մենք ընկերներ, հազարամյա մշակույթ ունեցող ժողովրդի մժարանգորդներն ենք, մարդկային քաղաքակրթության պատմության մեջ մեր պատվավոր եւ ինքնուրույն տեղն ունենք։ Դարերու շարանին մեջ մեր ազգային մշակույթը հաջողեր է, հակառակ դժվարություններին եւ հաճախ ամենադաժան պայմանների չի խզել այն շղթան, որուն վերջին օղակը անտեսում ենք։ Մեր մշակութային հարուստ եւ բազմակողմանի անցյալը մեծ պարտավորություններ կդնե մեր վրա, բայց մեր ներկայի դրած պարտավորություններն ավելի մեծ են եւ ավելի ծավալուն, ավելի խոր եւ մանավանդ ավելի պատասխանատու։ բացվող ծրարներն է եթերում։ Բարեկամներ, հեղինակը, որին կանդրադառնանք թողարկման երկրորդ հատվածում Միսակ Մեծարենցն է, հայ գրականության ամենաերիտասարդ դասականներից մեկը, որի արտաքինն այսպես է նկարագրված Պոլսի թերթերից մեկում հելլեն դասական զուլվածքը հայեցի արտահայտությունով, իսկ Չարենցն ասել է. «Արև է երկել ու գարուն այս իվանդ հանճարեղ պատանին»։ Մեծարենցն ապրել եւ ստեղծագործել է շատ քիչ, ապրել է ընդամենը 22 գարուն եւ ստեղծագործել ընդամենը 6-7 տարի, բայց ինչպես Զապել Եսանն ասել, Միսակ Մեծարենցն առանց որևէ տարակուսանքի Արևմտահայ քնարի առաջնակարգ դեմքերից մեկն է եւ հարազատ արտահայտիչն իր ժամանակաշրջանի Հակոբ Հոշականն իրեն շատ ու շատ հարազատ պատկերներ փնտրել ու գտել է հանճարեղ պատանու տողերում։ Մեր երկրին նկարագեղ քաղցրությունները, մեր հոգին ընդոցին դալկությունները, մեր շնորհն ու տրտմանուշ երազանքները սքանչելի ծաղիկներու նման կբուսնին անոր մեծարենցի արնաշաղախ էջերուն։ Իսկ Թոթովենցն ափսոսանքի հայտնել նրա պատանի մնալու համար, ամուր փարվել նրան ու գրկել նրա երկած արևը։ Այժմ ես մեծացել եմ, դարձել չափահաս։ Այժմ իմ չափահաս ձերքով եւ չափահասի խորին գուրգուրանքով շոյում եմ քո պատանի գլուխը, չքնաղ գլուխը եւ արցունքներս վազում են քո երկերի վրա։ Երբ մրսում եմ այս աշխարում մեծ պատանի, գրկում եմ քո երկերը եւ ահա արևը, քո երկած արևը սուզվում է իմ ցուրտ հոգու մեջ, կաթիլար, կաթիլ։ կաթիլ Բարեկամներ յուրաքանչյուրս ունենք մեր մեծարենցը եւ որպես բացվող ծրարներ մենք մեծարենցի բանաստեղծություններն առաջարկում ենք Սիլվա Յուզբաշյանի ընթերցմամբ, իսկ դուք դրվեք այն ըմբոշխնելու վայելքին։ Գիշերն անույս է։ Գիշերն հեշտակին հաշիշով, օծուն ու բալասանով։ Լուսեղեն ճամփեն ես կանցնիմ գինով, գիշերն անույշը, գիշերն հեշտագին։ Համբույրներ կուգան հովեն ու ծովեն, համբույր լույսեն, որ չորս դիս կծաղկի։ Այս գիշեր տոն է հոգվույս, կիրակի, համբույրներ կուգան հովեն ու ծովեն բայց լույսն իմ հոգվույս քիչ-քիչ կմաշի։ Շրթունքս ենց արավ միակ համբույրին, ծնծագին գիշերն է լույս ու լուսին, բայց լույսն իմ հոգվույս քիչ-քիչ կմաշի։ Ծաղիկներեն հուշիկ թերթեր կթափե բուրումներով ոցուն հովիկ նիրիկվան։ Հոգիներուն կիչն է երազմը բուրյան, ինչ հեշտին է մթն շաղն այս սատապե։ Ակասյաներ գինով լույս է ուտապե, օրորվելով մաքուր շունչ մը կհևան։ Մինչ կծյուն է ծաղիկն իրենց հոտևան, զոր խոլապար հովը կրկել կշտապե։ Ու լույսն անոնց անխոս հուրի դյութական հմայագեղ ու վարսկերով արծաթե շատրվանին կիչնե գուրին մեջ կաթե ջուրը ցայտկեն ծաղիկ ծաղիկ կկաթե վճիտ ինչպես լույսի արցուն կմանկան նվակնանոր կհեծեցե հեշտական ծաղիկները հովը թերթեր կթափեն Հսկից կա սրտիս մեջ վիրավոր, զորարևին լույսն անգամ չի բուժեր։ Խորունգ ու ցավոտ մորմոքումը, որ ահ, պիտի լայննա, երբ իջնե գիշեր։ Գյուծին ցոլքերն լույսին հերավոր, խարույկի մպես, որ վաղ է մաշեր։ Բայց դեռ կհուզես իս տեսիլք մաղբոր, զորինց կբերեն անցյալի հուշեր։ Ու պիտի ապրիմ, վիշտը նոր ուժեր կբերե հանգարց օկվույս սիրավեր, կյանքին կդառնամ դեռ չրած գիշեր։ Փուշեր նետվեցան օրեոր վերքիս, ու հոն հեծեցանք մը բերին հովեր, բայց սիրո հույսը կարևե հոգիս։ Նավակներ մեկնեցան ամենը բաղձանքով ակաղծում։ Հերացան ամեննալ ծփանուտ երազի սափունքեն։ Անզուկին բոցը զիս պաշարեց։ Սպասման հիվանդն է։ Հոգեսարս դողերով եւ հուշկով միշտ ցայգերն են հղի։ Գիշերներն ես համբուն կսպասեմ ծիրալի այն դարձին, ու ցայգուն ալկանցնի մավազուտ ապունքեն դողահար սրտաթափ ու խանդոտ երազի կայծերով առլծու դարցուցեք նավակները սողմավար ջրանույշ պայիկներ դարցուցեք նավակներս դյութավար իրիկվան հովիկներ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 4-ի թողարկումը հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան կհանդիպենք